vir die missiekleier, met vluite, het salem van David, o Heere, luister na my woorde, let op my verzuchting. Geag op die stem van my hulpgroep, my koning en my God, van tot die bid ek. In die morgen, Heere, sal u my stem hoor, in die morgen sal ek dit aan u voorlee en afwag. Want die is niet een God wat baie het in godeloosheid nie, die kwaaddoener sal by u nie vertoef nie. Die onsinnige sal voor u hoe nie standhou nie, U haat al die werkers van ongerechtigheid. U sal die leensprekers laat omkom, van die man van bloed en bedrog het die Heere afskie. Maar ik, dier die grootheid van de geliefdierenheid mag ik in uw huis ingaan, my buig na uw heilige tempel, in uw vrees. Heere, leid my in gerechtigheid om my vijanden ontwil, maak u weg voor my reg. Want in hulle mond is niks betrouwbaars nie, hulle binneste bring onheil, hulle keel is een oopgraaf, hulle maak hulle tong glad. Verklaar hulle skuldig, oor God, laat hulle val dier al plannen, drijf hulle weg oor die menigte van hulle oortredinge, van hulle is wederstrewig teen die maar laat hulle allemaal bly wees wat by skuil, laat hulle verewig jebel, en beskut hulle, en laat in die juig die wat naam lief het, Salins 5 vers 13. Want die sien die rechtvaardige, o Heere, u omring om met welbouwe soos met de skuld.